Je me présente Haïdara Silman, je suis artisan bijoutier Touareg d'Agadez. Agadez, euh, euh, c'est une ville, euh, une, grande région du Niger, qui est située au nord du Niger et c'est en Afrique de Beraz, eh, nola ezautu giren, um, en fait, zuzenki ezautu ditu ene, ene bilagun, lehen, lehen um, ezagutzea izan da ene bilagunekin, han uh, eh, Nigeren, bere egian, eta autobus batean, ala, elgar dute, eta gero, hak, eh, etxean aloiatu ditu uh, ene bilagunak, eta hola, uh, sartu gira ahemanetan, ni ondoko urtean, beraz, urbil behin nintzen, eta hamen nintzen, gara jartan, burkina eta Niger uh, artean, eta ordeon, eh, be, ara, egin azidugu behin, e, bietan, eta gero urte zurte bilakatu da usai bat. E, zer ditu, berak ekoizten dituen joaieriak edo bitxak ekartzen ditu? Astapenean bera izen egiten, oai ez da gehiuari, oai uh, kooperatiba bat, eh, bon, astapenetik kooperatiba bat sortu zuen, behaz 2000 batean, behaz gana idu, eh, oai uh, ama zazpi urte, eta uh, 2000 bi urtetik, ondoko urtetik uh, gioz, ebe da, behaz txaltzera, oai hak bakarrik salmenta egiten du, bez ba, urtean behin heldu da hunat eh, bi hilaiten eh, da Frantzian, eta gero eh, hilzen da Afrikako beste egialde batzuetan, huai saltzaile da bakarrik, baina kooperatiba hortako jendek dute egiten, eraikitzen bitxiak. Zumat, hain dira kooperatiba hortan? Bai, uh, ogoita hiru dira e, gaur egun, izan dira oita amak arte, bai, ba, bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bon, nik pixka bat ikusi ditut lan eh, egiten, eta zinez, e, eh, eskuzari dira, e, etxeetan, hor baituzte hango e, tuarek etxeetan, bizki bero baita alainan, etxearen egitura pixka berezia da, eta sartzean baute alako sarguia bat, eta hortan egina den maneran aski fresko den leku bat da, eta hor lan egiten dute e, etxeetan kooperatifa deitzen dugularik, eh, da elkarlanean ari direla, eta ze elkarlaguntzen laguntzen dutela, nola martxan da, ez du batek pieza bat hasten eta bestiak segitzen, edo denetak izaiten alda ere? Uh, hori susen eh, nola partekatzen duten, ez lana partekatzen dute elgarren artian, uh, eh, ardurak ere, ara, ez da nausi bat eta eta besteak langile, denak uh, arduradun dira, gero aldiz uh, ejolak partekatia dira, eh, prezeski uh, bera saltzaile da, eta gero ekoizpenean ere uh, beresiak dira, partekatiak dira. Eta han saltzen dituzte ere, zuzenki, uh, ze merkatuetan edo? Bai, han eh, saltzen dira, baina uh, eh, pentsatzeu bezala, eh, bon, uh, aski ezaguna da tuarek uh, artizana hori uh, frango ezagutia da, eta behaz han ainiz dira horren egiten, behaz bai, merkatietan, han denetan atxamaiten dituzu, baina gero hortik atera behar dute, justuki, uh, be, azteko eta bizi azteko kooperatiba hori. Zer dira hor uh, atzemaiten aldiren gauzetan? Ordean dira gehienak euh, petientiak, lepokoak, euh, eskumuturekoak, bat dira puskat gutio, baina hilen euh, euh, lotzeko, ba, nik ez ditut uh, usu baliatzen, me, <laughs> olakoak, edo gutunak idekitzeko, bakizu, uh, ganit batzu, eta olako gauza batzu egiten ditu, baina gehienak, ara, astapenean erran dituztenak. Eta dira silahezkoak, hainit silaharekin lan iteno, eta gero haji, haji desberdinak, ambre edo uh, olako eh, bereziak jad eta lakoak, ez dazkite eskoraz, <laughs> nola egiten iran. Eta gero zura eben, eben zur eh, berezi hori ere biziki untxabaliatzen ofenik, ni biziki gustatzen zau nahasketa hori, zilak eta eben zur hori nahasirik. Beltzana da ez, zur hori? Hori da, zur beltz, gaztein kolore beltz illun hori, biziki edera atxamaiten dut zilakarekin uh, parekatia dela ikola. Bon, hori aipatzen bali madugu, da justuki eh, eskolegirat derarik, eh, olako salmenta batzu antolatzen direla, eta aldiuntan eh, elkarlanean aizantziste kanboko banaka dendarekin. Hori da, eh, hori lehen aldikotz, joanen den urtean eh, zuten, be, bai, antola, antolatzen dugu, behaz, eh, Natali Banakako saltzailearekin, elgarrekin, salmenta bat, bere dendaren aintzinean, kanbon, uh, izanen da, ustailaren hamalauean, behaz, laumatean, uh, goizeko amaretatik, atseko zazpiak hartio. Hara, hori izanen da, bere mainarekin eta bere produktuekin, ekoizpenekin, eta beraz, hola, nor nahi dekia da, uh, oai arte egiten gintuen txalmentak baina gure etxean eta beste lagun batzuen etxean, hola? Hor aldiuntan, eh, delibiratu dugu egitealeku uh, eh, publiko batian, eta hola, zinez, eh, jenderi gogoa emaiteko ere etortzeko, batzuetan ez peitira menturatzen jenden etxera ditia. Mhm. Hala, hor kalitateko gauzak dira, eh? zuzenki fabrikatzaileetik, zuzenki, Bai, hori, bai, eh, zuzenki saltzen dituenak, eta jamberda alare gauza bat, 2002 urtetik heldu dela, uh, guk, uh, gure ingurukoek uh, badituzte demora hartan hastapenetik erosi uh, petientia edo lepoko, eta, hor, bon, kusten dugu uh, kalitatezkoak direla, zenta demora pasatzen da, orta zoartzen gira, eta beti, beti uh, estatu biziki honian baitira. Uztailain, amala untan, etxetik ateratzeko, eh? <laughs> egun osoan. Bon, horreta uh, nunden, saltegi hori mentoaz? Bai, ordean saltegi hori uh, kanbon, banaka daitzen da, kamoko zentu zentroan, zentroan eh? uh, eh, lehengo xelabord eh, uh, <laughs> prentsa xaltzaileak denek ongi ezagutzen zutenean, ara, ebatimendu hortan da, zentro-zentroan. Eta hortean, Siliman, zuen etxen egoiten da hor, Ara, bai, bai, uh, urte guzi euh, ez gure etxen goiten hor, ez, gu bakarrike, eh, bada, hor bere itzulia hola antolatia du, frantzia guzian baditu uh, uh, leku batzu, la lagun batzuen etxen, eta gero hindu bere xarea, rigarria da nola ez hau dien frantzia, beti biltzen da treinez eta biziki ongi ezagutzen du horai. Eta hemen eskolegian ere, uh, bagira bizpairu familia, hola errezibitzen duguna, bo, aldiuntan gu gira, mainan depentzen du, beste batzuetan, beste lagun batzuek ere, zonbait, uh, gau bat edo bi hartzen dute ere, voilà. Biziki atsegina baita gainera mutikoa, bez, eh, partekatzen dugu piskat denen artean. Hortako zuen familia untsa apaindua da bitxi politekin. Hori da, bai behak izuz <laughs>